رب يسر ولا تعسر وسهل علينا وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم برنج درس خارف لار سوال عرب تل املاس ده نشته خارف بار جواب يجرم تقصتا خمزة ألف با تا فا جم ح خ دال ذال را z sin shin sod vod po vo ayn g'oyin fa qof kaf lam mim nun ha vav ya ikkinchi dars to'qqizinchi betni ochamiz istelo va istefoli harflari Savol: Ushbu 29 ta harf nechaga bo'linadi? Javob 2 ga. Nimalarga? Istilo va istifola harflariga. Istilo harflari qanday harflar? Og'izni to'ldirib, ovoz yuqori ko'tarib o'qiladigan harflar. Savol: Istilo harflari nechta? 7 ta. Xusso, va qud ya'ni mana shu yetti harfning ustida fatha belgisi ya'ni a kelsa doim o'sha a o deb o'qiladi ushbu yetti istilo harfiga lom bilan r harfi ham kiradi lekin lom r harflari ba'zida ingichka ba'zida yo'g'on o'qilganligi uchun bu istilo harfiga qo'shilmagan endi mana shu harflar demak yo'g'on harflar deyiladi arab tilida o'zi o harfini o'zi yo'q mana yuqorida yigirma to'qqiz harf sanadik o harfi yo'q lekin mana shu harflarni yo'g'on o'qishligi bilan o harfi chiqadi shu harfni ustiga a fatha belgisi kelganda u demak o deb o'qiladi o'ninchi bet uchinchi darsga o'tamiz istifola harflari istefoli harflari nechta yigirma ikkita istefoli harflari qanday harflar bu harflar og'izni yoyib ovozni ingichka qilib o'qiladigan harflar istifola harflari qaysilar ya'ni istifola harflari demak ingichka harflar deyiladida mana bu harflar istifola harflari deyiladi ya'ni hamza alif ba ta fa jim ha dal zal ro za sin shin ayn fa kaf lam mim nun ha vav ya ushbu harflarni demak istefoli harflar deyiladi shu harflarni ichida yuqorida aytganimizdek ro bilan lom ba'zida ingichka ba'zida yo'g'on o'qiladi buni lekin istefoli harflarga qo'shib aytilgan demak mana bu harflarni ustiga fatha belgisi a kelsa doim a deb o'qilaveradi hech qachon o deb o'qilmaydi faqat ro o deb o'qiladi lom ba'zida o'sha olloh lafzida o deb o'qiladi buni qoidasi inshaalloh keladi endi to'rtinchi dars harakat sukun sukunlik nun va tanvin harakat nima harakat ya'ni zamma fatha kasra zamma bu u tovushini beradi fatha a tovushini beradi kasra esa i tovushini bu arab harflarini ostiga va ustiga keladigan qo'shimcha alomatlarki ya'ni a i u tovushlarni beradigan alomat endi sukun nima sukun mana shu harakatsiz harflarni ustiga keladigan yumaloq alomat harakatsiz harflar deganda demak u i a bo'lmagan harakati bo'lmagan harfni ustiga shu yumaloq alomat keladi buni sukun deyiladi o'sha yumaloq alomatni aytiladi sukunlik nun nima desa sukunlik nun bu harakatsiz nun ya'ni o'zi nunda ustida sukun turibdi hech qanaqa a i u degan harakatlar yo'q demak buni sukunlik nun deyiladi tanvin nima tanvin ikki zamma ikki fatha ikki kasra ya'ni un an inni tanvin deyiladi